Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'a Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayotokea. Lilkafirina laysa lahu dafi'. Kwa makafiri ambayo hapana wezaye kuizuia. Minallahi Allahi dhil ma'arij. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu za daraja. Ta'rujul malaikatu war ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana. Malaika na roho hupanda kwendea kwake katika siku ambayo ambayo kadiri yake ni miaka 50000 tasbir sabran jamila basi subiri kwa subira njema innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba hakika wao wanaiona iko mbali na sisi tunaiona iko karibu yauma takunu as-samaa Siku ambayo mbingu zitakapokuwa kama maadeni iliyoyayushwa وتكون الجبال كالعهن na milima itakuwa kama sufi ولا يسأل حميم حميما wala jamaa hatamuuliza jamaa yake. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Ijapokuwa wataonyeshwa waonane, atatamani mkosefu lao ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe wa sahibatihi wa akhi na mkewe na nduguye wa fasilatihi allati tuwi na jamaa zake waliokuwa wakimkimu wa man fil ardi jami'an thumma yunji na wote waliomo duniani kisha upokee kalla innaha ladha zaa'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla la hasha kwa hakika huo ni moto mkali kabisa unaobabua ngozi ya kichwa utamwita kila aliyegeuza mgongo na akageuka wajamaa faawaa na akakusanya mali kisha akayahifadhi innal insana khuliqa halua hakika mtu ameumbwa na papara idha massahu ash-sharru jazu'an wa idha massahu al-khayru manua inapomgusa shari hupapatika na inapomgusa khairi huizuilia illa al-musallin من alladhina hum ala salatihim daimun, isipokuwa wanaosali ambao wanadumisha sala zao. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum na ambao katika mali yao iko haki maalum lisaili wal mahrum kwa mwenye kuomba na anayejizuilia kuomba walladhina yusaddiquna biyawmiddin na ambao wanaisadiki siku ya malipo walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun na ambao wanaiogopa adhabu itokayo kwa Mola wao mlezi إن عذاب ربهم غير مأمون hakika adhabu ya Mola wao mlezi si ya kuaminika nayo والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين na ambao wanahifadhi tupu zao isipokuwa kwa wake zao au iliyowamiliki mikono yao ya kuume basi hao hawalaumiwi. Faman ibtagha wara dhalika faulaika humul adun, lakini wanaotaka kinyume ya haya basi hao ndio wanaoruka mipaka. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim raa na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao. Walladhina hum bi shahadatihim qaimun, na ambao wanasimama imara katika ushahidi wao. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na ambao wanazihifadhi sala zao. Ulaika fi jannatin mukramun, hao ndio watakaoheshimiwa peponi. الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Ma'arij imeteremka maka. Katika sura hii tukufu kipo kitisho kwa siku ya kiyama na kutia hofu kwa urefu wake na vitisho vikubwa vikubwa na adhabu ambazo hazikubaliwi kutolewa fidia hata ya wana wala mke wala ndugu wala ukoo mzima bali haikubaliwi fidia ya watu wa dunia nzima na katika sura hii unatolewa kombo udhaifu wa binadamu wakati wa shida na neema isipokuwa aliyeokolewa na Mwenyezi Mungu kwa uchamgu na vitendo vyema hao wanasalimika na udhaifu huo humo vile vile yanaelezwa kuchukiza tabia ya makafiri ya kuwa na tamaa ya uharibifu. Na mwishoni anausiwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam awawachilie mbali na upumbavu wao na mchezo wao mpaka wakutane na siku yao walioahidiwa. Ameita mwenye kuita kuhimiza kama kufanya kejeli ile tu upesi adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo hapana shaka itawashukia makafiri wala hapana chochote cha kuzuia adhabu hiyo kwani hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu ambaye huko ndiko zinatoka nguvu zinazosimama na hukumu inayotekelezwa malaika na Jibrili wanapanda kwenda kunakotoka amri yake kwa siku ambayo urefu wake ni miaka hamsini elfu kwa mujibu wa hisabu ya miaka duniani basi yewe Muhammadi subiri wastahimilie hizo kejeli zao na kuhimiza kwao adhabu kwa subira isiyokuwa na mbabaiko ndani yake wala mashtaka hakika hao makafiri wanaiona hiyo siku ya kiyama ni kitu cha muhali kutokea na sisi tunaona kuwa ni jambo jepesi katika uweza wetu wala halina uzito wowote siku mbingu itakapokuwa kama fedha iliyoyayuka na milima itakapokuwa kama sufi iliyotiwa rangi na ikapigwa wala jamaa hamuulizi jamaa yake nini hali yako kwa sababu kila mmoja akajishughulikia nafsi yake watakuwa wakijulishana wao kwa wao mpaka wajuane barabara na ilhali hapana muulizaye mwenzie kitu Kafiri atatamani lao wangepata kujikomboa nafsi yake na adhabu hiyo siku ya kiyama kwa kumtoa mwanawe awe ni fidia yake au mkewe au nduguye au jamaa zake aliyohusiana nao na wote waliomo duniani apate kuokoka yetu. Ewe mkosefu, wacha hayo unayotamani ya kutaka kujikomboa kwa fidia. Hakika huo moto unawaka kweli. Utakubabua mikono yako na miguu yako na viungo vyako vyote. Utanadi kwa jina la huyo aliyeacha haki na akaacha utiifu na akakusanya mali akayaweka katika mabwete yake wala hakutoa haki ya Mwenyezi Mungu iliyomo katika hayo mali. Hakika tabia ya binadamu ni papara, mwingi wa kupapatika na kutoridhika kifikiwa na lolote la karaha na uzito na ni mwingi wa kuzuia na kunyima kipata kheri na neema isipokuwa wanaoswali ambao wanadumisha sala zao hawakikosi hata kipindi kimoja hao Mwenyezi Mungu huwakinga na huwawezesha kutenda yaliyokuwa ya kheri na wale ambao katika mali yao ipo haki iliyoainiwa iliyowekwa kwa ajili ya masikini mwenye kuomba kutaka msaada na anayejizuilia kuomba pia katika wanaozuilika kuomba wanaingia si wenye kustahi na kuona vibaya tu bali pia wasioweza kuomba kama watoto wachanga wagonjwa na wanyama pia na wale wanaoisadiki siku ya malipo basi wanajitayarisha kwa ajili yake na wale wanaiogopa adhabu ya Mola wao mlezi basi wanajikinga nayo wala hawajitii katika jambo la kuletea adhabu hiyo kwani hakika adhabu ya Mola wao mlezi hapana hata mmoja anayeweza kuaminika nayo isimpate na ambao wanazihifadhi tupu zao hata hawaemewi na matamanio yao lakini kwa wake zao na masuria wao hawazihifadhi kwa sababu hapo hawadaumiwi kufuata tabia maumbile. Basi mwenye kutafuta starehe ya maingiliano kwa wasiokuwa wake na masuria. Basi hao tena ni wenye kuikiuka halali na kuingia katika haramu. Na hao wenye kutihifadhi amana za sheria na amana za waja wa Mwenyezi Mungu na waliolazimika nayo kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu bila kuhuni wala kupunja na ambao kwa shahada zao na wamesimama sawa sawa kwa haki bila kuficha nalijua na wanaohifadhi sala zao wakizisali sawa sawa kwa ukamilifu. Watu wenye sifa kama hizo nzuri watakuwa ni wenye kuheshimiwa mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu huko peponi.